Mami. <laughs> Efecto virtual y producer. Si tú lo mueves en la cama como en la disco, aficia, tú me aficia. Y si así lo mueves en vivo como en Instagram, aficia tú me aficia Y a mí me gusta ese bore, bore, bore, como le quedan los maones. Bore, Y se lo mete de tres como curry. Lindo es vela cuando va para con su chori y su juri. Amores, muñeca y guacare, guacare, que otra noche se quede conmigo. Uh, te dije que era la oh, y que te llegaba los En la calle suena. Ella tiene su cuarto, nadie la vaquea. Tiene toita buena. buena. En la red del cuerpo del deseo que todo el mundo desea. Todo el mundo hace en la cama la quiere tener. ¿Cómo te conseguirle en Instagram? Arroba mi mujer. Y a mí me gusta ese borde Bore, bore, como le quedan los maones. Bore, bore, el vestido sexy que se pone. Bore, bore, bore, bore. Bore, bore. Me gusta ese bore. Como le quedan los maones. El vestido sexy Ella es una veterana, me imagino tirada en mi cama. Haciéndome pila de pose, hasta que me suban las ganas tocar su piel, embarrarle su cuerpo con miel, hacerla que sude conmigo hasta el amanecer. Es que ella está más buena que Kyler. Yo quiero conquistarla y mudarle los frailes. Con ese booty me encuentro, son las pompis del momento. Si se lo entro bien adentro, no sale de mi apartamento. Ella está hecha, pero para el Se combina su Levi y su Casio. Ella tiene tu dinero, pero conmigo te viene primero. Le encanta que le den entre dos. Digo, son medio chelo. Y yo no soy baúl de nadie. Y a mí me gusta ese bore, bore, bore. Como le quedan los maones. Bore, bore, el vestido